Intant ilhom iffurmati mill-2017 sa issa tawna tlet full-length albums bl-aħħar wieħed Helichrisium joħroġ fl-20 ta' Ottubru. Fuq Heavypsych Soundsa minnu smajna żewġ siltiet Red Giant u Toxic Annihilator. U qabel ma niltaqgħu mal-mistiedna barranin li għandna għalikom illum għandna żewġ mistiedna Maltin. Naturalment il-grupp li ħa niltaqgħu miegħu iktar tard jisimhom Lord Elefant u Lord Elefant ser ikunu fostna Mhux hekk. Iva. Eżatt. L-istess għadkom. Ija. Eżatt, jienu għalan. Ikolli najt għalan l-organizer ta' nebbila, jiena ġas nejnu għax nduq miegħu. Is-sidekick. Le, ma, ma, hemm qiegħed, qed- qed tgħinu. Le, de- Mela- para spiritual guide iva hemmhekk qiegħed. U support morali wkoll. Alright, Mela wieħed huwa l-organizer li ieħor huwa l-apprentist tiegħu. Em, Mr. Miyagi u l-Karate Kid. Mela, il-Nebular, ħanibdew mill-festival, għax jaddilna ħin u ma nitkellmux fuq dal-festival. Mela, il-Nebular. Il-raba? Eh, dan, il-raba wieħed. Il-raba wieħed. Zgur, għax kienu saru t-nejn, jinta qabel pandemija naħseb affettwatni ħazin, għax t-nejn Qed ninsa ħafna minn mm. xrajt qabel u mhix ħaġa sabiħax. Mela ekku wieħed imbagħad il-pandemija eżatt imbagħad kien hemm dawk il-klieta ekku. Mhm. Eh, però din id-darba kiber nara. Bil-żmien hija dejjem nara nara l-inġib naqbend tipo ikbar, barranin, ġifiri, eh, anka bħala stil jisniet nifoka ħafna lej stoner, psychedelic, such. Eh, fil-bidu beda jisu bħala speċi ta' post-rock progressive event. Mm -hmm. eh, L-ewwel band barranija li konġibt kienet l-Alpha Male Tea Party mill-Ingilterra. Mm -hmm. Pero bil-bands lokali, ġifiri. Eżatt. Eh, pero dis-sena rġajt mort tipo għal-formula oriġinali. Eh, Mussan saqsik għalax ehm, l-band li tħal talija Lord Elephant ehm, waħda mill-bands li grazzi għalik skoprejtom jien għax ma konċ naf bihom, eh, literalment ġviri ma konċ naf bihom. Pero ġbuni ħafna li ehm, anka waqt li tkellimna ġeltu iġib il-vinyls għax kien qed jaħsebha jekk iġibhom xi jew le. Spera li mhux għalik biss iġib. Importanti. Issa naraw. Gas nerġa' nfakru jien. Jiena fil-fatt hekk għatlu għatlu imqar iġib kopja li għatlu m'għamel li trid. Mhux hekk. Le huma band verament tajba għalkemm għadhom żar mal-qas fuq li tkellimna kienu għadhom jidru għadhom żar, mhm. jinstemgħu għadhom żar, però millhomx ħafna flimkien Sissa ħarġu album u split. LP wieħed. Se jġibuh li split ukoll. Eh, xtlabtu l-om ukoll. Intant, ħan nitkellmu naqra fuq id-dati u l-loġistika tal-dan, un bat nerġgħu nitkellmu fuq il-bands miktar u qoddim. Alright. Mela, eh, Nebular Festival ħajkun fit-18 ta' novembru, eh, bħala venju ħajkun di garaġ ħazzeb buċ, u ħajdoqqu Halcyon, Krishna Amplifier u Lord Elephant mill-Italja bħal minna. Bibin jiftħu? Il-bibin jiftħu fit tminja eh, tickets eh, ħajkun hemm available mal-bib 15 euro, però tistgħu tkellmuna fuq il-page tagħna ta' Facebook jew Instagram biex tixxu l-pre-sale tickets li bħalissa din 12. Mela, ehm, il-bands, ftit ilu semmejt li ehm, dvarja ħafna jew però naħseb daqs kemmu varjad dan il-lineup ma kellek sissa. Le, le, le, żgur. Mm. Din naħseb eh, l-ewwel darba uffiċjali li ħan daħlu band death metal fil-lineup, mm. eh, ġifieri Halcyon. Pero dawk dead metal bita twist. U ta' twist. Għax għandhom jisom la' element ta' old school, pero ah, fl-istess ah. ħin modern. Ben ta' zejn, ġiviri, xaħġa ħajsibu. Jamlu blast beats u tipo heavily influenced by death, ovvjament. Death metal, I mean Chuck Shulden irridu maħħom. Um, le, ekko, għadhom ġodda u ma naħseb ilhom forsi sena li. Dis-sena naħseb li daqqew live l-ewwel darba. Daqqew ma' Club Murder. Mhm. Daqqew ma' Club Murder u ma' Labis mill-Torment, daqqew Pekkatorum ukoll. Mhm. Eżin bdew dis-sena u baqgħu sejrin naf li kien ilu ġej mhm. il-proġett kienu bdew bħala Nocturnal Messiah sena l-oħra. Kellhom line-up change numerużi u issa so satirja fuq line-up u l-ħin kollu kull gig ġifiri mużika ġdida. Eżatt, eżatt. Ila jien ġastrajt naħseb l darba da ew tellaw video għet wow. Ta' blinded man. Mela. Tipo. Jina fil-fat li qed ninkwieta li jekk zejn jiddeċiedi li jibda joħroġ il-materjal mal-bands kollha li qiegħed naħseb nistanġiblu sleeping bag u jibqa' jibda jorqotaw. Jekk dak huwa l-każ il-leli missek jilek li ġiblu sleeping bag. Fil-fatt il-leli għandu ċavetta tal-bib ta' barra. Imma bil-mod zejn ħajat jilħu ġifieri. xaru bjond tant jirrifletti dawl minn fuq. Sfortunatament, ħalsijon għadhom ma tawnix recording uffiċjali, pero aħna għanna l-ħoss biex najdu hekk ta' soundcheck li kien sar di garax tliet xhur ilu. Din hija Lies of a Demented Nation. sound check waqt di garage, ġifiri um, recording u dak li ju, pero jati idea tajba ta' l-enerġija li nistennew fuq l-stage mill-grupp Halcyon. Intant lura għal diskursata li kellna ma' Tim u Alan. Mela, mal-grupp Halcyon. Nsibu kol naturalment il-Krishna. Mhm. Issa, bħala Iva, ekku. Nistaw nejdu ċertezza. Għamil, tinsiex aħna kull gig ndoqqu maximum ta' zewġ diski. Le, dik għajr. Ġifiri, irrit ikun differenti anka meta daqqajna Reefer Festu Sound dis-sena zewġ sales differenti kienu kol ġifiri. Le, għamma materja ġdijt, aħna ġast il-ħin kollu nikdbu tipo fil-sens għatma niqfu nġemja u s-saċ ideja d-dajem ikunem. Ovvjament, minn rana live jaf li għandi pedalboard fi ħdaqsiex, so ħsejjes tipo. Il-fatt li tibda tarma fil-ħamsa ta' fil-ħodu dokinar. Eh, nikkampja l-lel ta' qabel. U nibda narma bil-mod, fil-fat niftaj Renet għani kopja ta' ċavetta. Għalli għalli jibda narma waħda, kumbat nibda nġijin bil-mod. Il-qoddim fil-fat se naqtaw bicċa mill-stage mħabba fieħ. Għal-pedali. Il-pedala tinżelem u titla automatika meta jkun se jibda jdoq. Għalli ma joqgħodx jarma kull darba jtellagħha miegħu tkun hemm taħt moħbija, buttuna taħt hekk u titla. U toħroġ. Laqqas David Gilmore. Ma naħsibx l-għandu daqshekk pedali. Immu kellu balla synthesizers. Probabli ma' żmien. Ivo kellu balla synthesizers. Le, pedali kellhom. Mhux daqsna żgur għax it-teknoloġija ma kienx teżisti, imma kellu kienu kellu xklet synthesizers tipo għala Robert Fripp insomma kif eh. kif taf ġifieri. So teknikament għandu aktar ħesil biex jarma. Mela, issa nitkellmu fuq il-ftit fuq il-Lord Elefant ukoll, però baqa' bend oħra Maltija. Il-Amplifier. Ħbib tagħna sew ġifieri. Iva, daqajna magħhom. Daqajna magħhom. Fairfest. Eh, bħala nies ġifieri vera nuħdu pjaċir ndoqqu magħhom. Ħbib tajbin tagħna, ikli eh, tal huma kienu fuq il-podcast tagħna wkoll ta' minn ngħidu fuq Krishtok, ġifieri ħarġu album tajjeb immens dis-sena mhm. huma label mates tal-Lord Elephant. Ija, huma label mates tal-Lord Elephant. Fuq Electric Valley mhm. Records u koll. Daqqaw barra minn Malta u koll, mhm. naqa dis-sena u koll għamlu speċi ta' minitor, daqqaw Tolminator, quite significantly, ġiviri. Le, ko, tipo dejjem bil-materjal ġdejt. Eh, kif tgħid eh, dejjem nħu għos nara l-lejli duq life għanajtek, tipo għandi bżon il-prezenza tiegħu. U ma f'daqqa jekk għalija jisu Power Trio, kif jisa, għazgħament super band Maltija di. Eżatt. Ekku, tipo, ġus minn flok Power speċi, ġus slow. Eżatt. Ħasra mhux rekordjata dik. Eh, le, rekordjata, ma ximkien mbagħad issa naraw mbagħad. Eh, tajjeb, tajjeb, tajjeb, tajjeb. U qabel ma ngħaddu biex nisimgħu il-mużika tal-grupp Amplifier, ħa ngħaddu biex nisimgħu silta mill-album Headless tal-grupp Krishna. Nfakkarkom l-album jikkonsisti f'silta waħda ta' 50 minuta, però aħna silta Naturalment umbat Lord Elefant, ehm, kif skoprejtom? Kif skoprejtom? Naħseb konti qed kelli xi playlist ta' Stoner Bands Taljani Google search malajr. Għax bdejt nara, kelli lista ta' bands. Jien hekk nagħmel, jien nirċivi tal-weed, jien tal- u malli nisma' diska ta' ġobni, pop up nidħol. Eżatt, għax jien li nagħmel nkun qed nisma' xi playlist jew hekk jekk toġobni l-band nħu nota tagħha għall-events li ġejjin. U dik kienet waħda minnhom pratikament qatt ma kont smajthom qabel u vera ġbuni għax huwa mhux mm. just stoner imorru ħafna postijiet psychedelic, ġifieri eżatt, eżatt, ħala Huma Three piece ġifieri bħala band, m'għandhomx mm. vocals. Three piece combo mil. M'għandhomx vocals. Però ġobni l-ħoss għax differenti fl-istess ħin. Ija, tik ħafna bass, bass mm. heavy, ġifieri, mm. ovvjament low tuning, ħafna delay u reverb. Ma jużawx metronomes pur, ġifieri għax tismaħħa il-fluctuations jistemaw fil. Miex it-tip ta' mużika, ma Le, ma hekk sabiħu l-stoner. Oh, fuq il-feel tipo, I mean, mhux mm. fuq il-komplessi da' kieku technical death metal jew xi ħaġa ngħidlek mod. Mhm. Imma fej aktar dan hemm naqra room for improvisation ah. u hekk bħal eh, simili fil-vina tagħna ta' Krishna. Mhm. Ħanajtek, ekku. Imma niftakar il Alan jgħidli fuqhom tipo, naħseb kont teklek, ħa tibda bit-tema tal-annimali għax qabilhom kellek l-atomic vulture. Eħe, kelli l-atomic vulture qabel. Issa minimis, minimis. Issa ma nafx m'għandix idea. Issa stess ma nafx. Kolkom tiġu Nabilar 2024. Lejn konsens saqsih lajna fil-fatt tas-sena d-dieħla. Għas idea. Jena nissuġġerilu Benz kemm jisma' minni. Fem, is-sawtu biex idoq ma' l-grixna. Jisma' minnek fuq nebjular ukoll ma jistax jkun. Ħanajda semmija man sawtu ok? Pjuttos bil-kontra? Għax ħafna kif kif t-deskrivi jen dejjem isu jien n-nebbi, xie mux vera, għara n-nebbi fil-bent. fuq 20 volts, tiegħu qed jaħdem fuq 220 mhm. volts, ġifieri. B'xi 16 ehm, reverb. Eżatt, il-ħin kollu għaddej, ġifieri. Ehm, ehm, Għattuli li hemm diski iktar ġodda, però hemm xi target date meta forsi Tibdew tirrekordjawhom l-ewwel. Mejju, sena d-dieħla. Mhm. Recordings, u bat hemm xi target date għal meta. Jekk mhux aktar tard is-sena d-dieħla, fil-bidu tas-sena ta' wara, hopefully, għax eh, fis-sens eh, kif tgħid up recording, actually bħala toħroġ album l-ħfef parti u mbagħad il-mixing u l-mastering l-aktar li l-qafas tagħha speċi, mhm. ovvjament għax inti tittamel biċċa xogħol tajba. Nħobb naħseb jiena speċi li mhux se jkun hemm bżonn remaster ħanajtek. So, kif tajtek nieħdu l-aħjar qisu snapshot tad-diski kif ikunu dakinhar. U mbagħad nibatu għom għal mixing u l-mastering u isu jkun hemm back and forth, I mean, ovvjament aħna naħdmu ma' ma' studio barra minn Malta fl-Amerika, so bħala sija din kompletament oppost, ikun hemm wait time, ovvjament għandhom kulħadd għandu l-ħin personali tiegħu x'juża, ġifieri aħna għandna l-commitments tagħna u m'għandhom tagħhom ukoll. So hopefully ejja ngħidu jekk mhux late 2024 25 early 25 nimmiraw mm. biex noħorġu. Imma eh, għandna naqa' mużika ġdida mhux ħażin ehm, biex nirrekordjaw eċitati ħafna, ġifieri għax jinkludu diski li bdejna naħdmu fuqhom mill-ewwel darba li bdejna nduqqu flimkien. Ehm, So, so dan, unisvelaw aktar dettali jisu aktar ma kif tajt ners u lej dik id-data u hekk ġifieri. Naħseb anka fil-kas tagħkom peress li d-diski huma osra ħafna. Eh, peress li d-diska tkun twila anka fejn jidħol mastering ma tistax tgħid ħa naqbad id-diska tkun ta' 5 minuti, 6 minuti, 3 sija tieħu break. Mm. Inti għandek mal-mastering board daw mal-imbarazz għandek sakemm tispiċċa d-diska ma tistax tiċċaqla mm, jiġifieri nista' nimmaġina minn kien qed jagħmel il-mastering ta' headless kemm xorob kafe ġifieri. Ma għallix, ħanajtek. Ma leħax, għaxu li jem sabiħa u koll li ma dal-studio, aħna naħdmu ma studio jismu Audio Siege, barra minn Malta. Jgħadġo Portland, Eh, l-Amerika u huma magħrufin l-aktar għax jagħmlu l-mixing u l-mastering tas soundtracks ta' Stranger Things. Però jaħdmu ma' ħafna bands ta' label Southern Lord mhm. Records, eh, owned by Sun, essenzjalment, waħda mill-bands favorita tagħna. U isu il-ħoss ma l-ewwel kien għalina kif kif jipproduċu maċċetra. So huma waqt il-mixing ukoll isu ikun hemm il-kontribuizzjonijiet tagħhom fis-sens ikun hemm suggestions smart iċ nżid dan l-effekt hawnhekk iżidu isu ikun parti mill-proċess kreattiv speċi ta' mm. dik il-ħaġa sabiħa x'ikun hemm isu t-tielet opinjoni oġġettiv. Fej ikun hemm dak il-ħoss forsi ħa ma tagħmlux life ħam għalhekk jeżistu l-overdubs tipo. Jiena wieħed li diski nħobb nirrekordjhom ikunu veċin kemm jista' jkun ta' kif indoqquhom live, però hemm ċertu libertajiet tal li joffri l-istudio li jkollok toħodhom. Ġieli, ġast saħħa tal-fatt li din ħadd irrekordja darba u daqshekk mm. prattikament. Ehm, eħe, dik ġifieri, so ma nafx ġara wara headless ġifieri, hemm għadu ħajsa fejn naf jien. Ma ħareġ mill-istudio fit-tabut, ġifieri. 50 minn ftit il-fuq minna. Għandek 50 minuta tismaħħa. Ekku, għafem, anka. Għandek iktar. U inti mus tismaħħa darba, għax inti ħadra. Jekk saqsi il-Nick Morales tal-kewn li printja tapes kollha tagħna, l-album samaw fuq kretin darba, ġivi. Eżatt. Għara jitħak. Thank you Nick, jek jismana u kol, Nick u Nick Bonello u kol um, ta' kewn records għax ta' minnajdu dejjem nirringrazzjawhom tal-li laqawna mal-familja ta' kewn ġifiri għanuna ħafna um, fi releases kolla li kenna dis-sena. Ehm, u għat jamlu xogħol tajjeb ġifiri bħala bħala ehm, repertorju ta' bands dejjem qed jiżdiedu ehm, u dejjem ġifiri bħala bħala kwalità ta' xogħol dejjem dejjem titjib. Jiena dejjem bit-tama kienet saret ħafna snin ilu kien hemm showcase, kemm record showcase, xi snin ilu konna daqajna Krishna bil-lajna ta' qabel. Nixtieq li jerġaw jibdaw jagħmlu ma dik ħaġa biex niddiskutu magħhom. U du nota nikku nik. Eżatt. Mela. N squared. Nandu biex nisimaw eh, mużika mill-grupp Amplifier mill-album The Stoner Side of the Doom li l-band tawna fl-20 ta' ġunju. Dinija il-single li kienu tawna lura fil-25 ta' April u mbagħad naturalment sabet ruħha fuq dan l-debut album. Tim, sa issa ħriġt mela kazett, iva. nexilek toħroġ CD bħala Tim jew Karmaġġin, vinyl mal-double standard. Għavolja ma daqqajċ fuq jena. Ma issa inti qed id-doq, ġifiri jek jasal biex joħroġ ieħor. Anka solista wkoll ħriġ ħriġ vinyl. Issa, eh. issa x'hemm x'hemm pjanat, 8 track, x'baqa'? Il-8 track, il-maxi disc u l-laser disc ukoll, il-floppies, il-floppy discs. Issi fuq xi doqqom il-floppy disc. Il-out, surprisingly enough, I mean, forsi minn sema xogħol qabel jaf li naħdem fl-ambient u fin-noise, eccetera. Hemm ċertu labels li joħorġu lek album diska fuq floppy disk tipo, ġviri tkun tipo jekk ikun album ta' 10 diski kull ikun hemm 10 floppies bid-diski fuqhom. Tejba għax hemm tipo vera bisejt ta' hemm ċertu labels pereżempju li jagħmlu recycling ta' cassette tapes ukoll jixrom second hand u jibda bjaw fuqhom, ikun hemm dik l-appeal tagħhom. Kif te, bħala format Nipprova noħroġ fuq kollox, idealment vinyl just għax number one nikkollezzjonah jiena. Number two, illum inħoss li qisu hemm aktar prejudice li jkollok vinyl na aktar simbolika given li l-mużika llum hija aċċessibbli kullimkien prattikament tipo fis-sens jekk ma tużax l-Spotify hemm l-Apple Music, jekk m'hemmx l-Apple Music hemm xi streaming service ieħor. Allura qisu kif tgħid il-fatt li jkollok vinyl apparti li jkollok ovvjament il-ħaġa fiżika f'idejk hekk aktar simbolika għalija l-inqas minn CD jew jew hekk jiġifieri issa granted ovvjament not knocking CDs by any means jiġifieri laqqas xejn just il-format preferut. Mela minn naħseb naħseb il-digital era naqset il-mertu tas-CD. Ejja. U bekk naħseb minn banda wkoll il-vajn irraġa' qajjem rasu sew. Mhm. Għax il-nies ridu xi ħaġa oħra fiżikali. Eh, eżatt tanġibli tibu. Kulħadd jaf imur jiex għall-Spotify u tisma'. Ekku. Ehm, għalkemm jiena ma tantx joġbuni affarijiet diġitali, ma kolli nużom ħafna m'hemmx tagħmel. Ehm, però anke lejt trek, eh, lejt trek reġa' qajjem rasu fil-fatt. L-aħħar album tal-Ghost ħarġu Hate Track u kien sold out wara sija li ħarġu għal-beħ fuq il-website. L-ewwel ħaġa li ġiet sold out. Mhm. Għax dak anka fissa jagħmlu ftit. Limited run ikun. Eżatt jagħmlu limited. Xi mija għandu kun ħarġu. Għax anka inti ma dakx issib daqshekk fattoriji li manufatturaw ejtrek. Allora biex issibhom biex tissorsihom ovvjament diffiċli tipo dik parti oħra li toħroġ album jekk toħorġu physically biex tagħmel is-sourcing ta' minn fejħa tagħmel il-pressing u hekk diġa tkun diffiċli jaħseb wara fuq medium rari daqs mela. daqs lejtrek. Apparti li tipo nimmaġina li kien hemm ballanis li xawħ purament biex jikkollezzjonaw. Hemm fil-vetrina. Ġifieri. Għax anke Metallica l-aħħar album kol ħarġu hejtrek l-istess. sold out, ġifiri. Naħseb, ma nafx, nsejt. Seasons gur, ma ma nafx n-numru. 72, naħseb, nsejt. Jien ktibtu prima ma telax, allura nsejtu. Mela, l-ura l-festival, infakru għom naqra. Mela. mela, bħala data ħajkun fit-18 ta' novembru, eh, l-venue di garax ħazzebbuċ, ħaj kunem għed doqqu bands Halcyon, Krishna, Amplifier u Lord Elephant mill-Italja. Eh, bħala bibien jiftħu fit-8 ta' fil-axija. Ħajkun hemm it-tickets minn mal-bib 15 eh, euro. U tistgħu tixtru tickets issa ġifieri qabel l-event 12 euro kemm tikkutta tiegħuna Facebook jew Instagram fuq Nebular Festival. Però u tkellem għalih il-bib se jiftaħ fit-8 ta' filgħodu biex jieħu l-pedali. Probabilment hija. Jista' jmur waħdu fit-8 ta' filgħodu. Għandu rowdi jissa ġorrom. Għandu rowdi, il-karru l-inġor l-affarijiet fuq. Il-rowdi di kaw, ek tipo we are the road crew tal-motor, għed nkun għet ndoqqa kif nkun tila ek bil-karru, ek tara għattela insomma, u għala nara l-għalan fuq jitħak bija. Anzi mnalla l-garax tista titla sa kważi fej il-bib għax kieku. Mhux hekk, inti qatt daqqejt gig imma kellek tieħu l-kit tiegħek? Ehm, Le, ma naħsibx li. Jew jew vera dak apparti dak l-lonċ tagħna tal-belt. Aha. Fwe- B'toddhom ġifieri gigs li. Anka ta' f- meta għamiltu l-ewwel waħda x'nagħmel żgħar ukoll ġifieri. Eh, Le, dak daqqejt fuq tal-jom. Ah, right, iva. Ah. Kenna gig actually rumors fej kelli nieħu l-kit tiegħi. Ah, Sa' ħames snin ilu bil-kits kienu jmorru, eh, ġifiri. Ma, Sa' ma. ħames snin ilu, ġifiri. Ma jien għandi kit żgħir apposta. Għazak. Ġifieri. Aw ħafna drummers kienu jagħmlu għadi. Ejja. Kumbat mur il-garax u u l-ħandoq minn ħallu minn ħajt għall-ieħor kollu drums. Neil Peart, kull drama Neil Peart. 360 għed, speċi. Hemm drummer in case ġem San Ġwan mhux se nsemmi x'jismu għax jieħu għalih. Għawdru. Le, le, le, xon. Xon tal-color blind. Id-drum kit tiegħu ma tgħaddix biex tiftaħ il-gallarija dak li wiesa. Però mbagħad meta niġu biex indoqqu x'imkien, niġib drum kit li joqgħod f'butta karozza. Dajjen iktar ma jaddi żmien innaqqas irid l-affarijiet mhux inżidhom. U jiena ngħidlu prattika li dawk il-blas beats għalli nibdew indoqqu. Mela, eh. mela qed iġelek naqqas u jżid il-pedali. Mhux hekk. Lesten, oh, jiena m'għandix aktar real estate għall-pedali jista' jattesta li għala. Irid jixxi tom noħra. L-aktar l-aktar li xajt xajt naqqa Malti effek zaħira għat-touring, tripona aktar prattika kif kif jistaw jimmaġinaw n-nis. Ovvjament pala flight so ekk t-tisiru aktar expensive palissa u nishtiq u u barra minn Malta ħafna u. Skori dakar kemm mut il biex iġorru. Dak u 30-35 kilos. So. Li inti tista' ġort sa 20 u għandu kun 28. 28, ġifiri. titħallas għalih. Apparti minn hekk kollok riskju li li jintilef ukoll. Saw il-fatt li kollok dil Malti FX isu żgħira taf mm. kif eh, kif tgħid eh, reasonable aw facsimile tal-FX li nuża jien serviceable għal biex ndoq barra minn Malta, ġiviri. Ma nishtiq u għed, dik għajgħest ta' minna jdu għaw kol, mm. nishtiq u ħafna, ndoq barra minn Malta, għet niprofaw naraw kif kif sanamlu, basically, għet naplikaw balla postijiet differenti. Mm. U għek, just trying to get out there as, as much as possible, ġiviri, so. Good luck. Thank you. Um, pero baqa li mistoqsija li ktim. Um, et nsemmu l-pedali. U t-tomna raba l-għandek għal-pedali. um, pero ma double standard spiċċajt ġiġ pedali. Jek tot titjuna jek tlieta. U hija nantuk tlieta ħa, tlieta. Minn dak kollha ma tlieta. Ehm, kif ħassejtek life meta rmajt għaw fil-lonċ ħaddoq Ħassejt nisni hemm xi ħaġa nieqsa. Tipo fis-sens tant jien imdorri kolli tliet livelli pedali. Li ġast dak il-wieħed u qas noqgħod nixalu nitfa' ħafna tipo ġast ikunu dana. I mean adjustment process u fis-sens kelli nadatta għal ħost tal-band ovvjament, double standard mhuwiex la Krishna la Ghost la guys meġin. Allura qsu kelli nġib setup adattat għal dak il-proġett. Ehm, Xorta għandi pedalboard just żgħir ħafna. Forsi jitqu semmija, il-pedalboard il-kbir jgħaw il 30 kilo. Il-pedalboard iż-żgħir ta' ma' double standard 3 kilos. Jekk mhux inqas. Jekk tista' tellaw miegħek. Fil-hand luggage joqgħod ukoll. Vera xejn ta' parti, ġifieri joqgħod. Pero saqajk ma bdiċ tmurek fil-vojt bħal meta tkun qed issuq ma tkun fuq tkun issuq imma naħa tal-passiġġier. Jien automatic insuq. Jien automatic insuq, so dik il-klaċ m'għandix, imma eħe eh, tħassejt saqajja tħokkek tifo xi ħaġa iċing biex nixal nitfi xi ħaġa imma tipo hekk ġas qatt intaptap fuq mal-art. Tipo, temp. Għal-support, self-support, self-moral support, ek, speri. Għavali għamma ta' double standard, tipo kienet għal-bom launch tal-ġen ġifiri, ma nafx rajġ videos imma saħan zitra kena ħabib tana li xabbat ma l-ewel solar u għabes u għakxu l-qabdu n-nis. Tipo, mill-ewwel sekonda sal-aħħar mhux pit nies ġewwa. Tipo, ġifieri mlejni u mhux pit mill-bidu sal-aħħar lejn vera. Gig tajba, anka kellna gig fl-skate park ukoll, ehm, nisib li għadda tal-Halloween. Ehm, u morna tajjeb ferm, ehm, u għanna xi gig oħra oħra ġejjin ukoll, ġifieri. Waħda minnhom l-aħħar waħda li tella aw waħda mill-li tella titella u tnejn sissa li ħaddoqqu. Iva. Double eh. standard. Waħda minnhom ħaddoqqu mal-Merdok. Iva. Ehm, Fis-16 ta' Diċembru. 16 ta' hemm tresh xi ħaġa jisimha għax eh, l-ismijiet. Tresh kirtu Jiena l-ismijiet l-ismijiet ninsihom, jiġifieri jiena naf li ħankun hemm allura m'għandix għalfejn daħħal li sem ġo moħħi. Ehm, u l-oħra ma' dalam. Iva, eħe, dik fl-24 ta' novembru, il-ġimma ta' wara, Nebular, għankonu għet indoqqu ma' dalam u ma' band oħra li ta' minna jdu mal-bila. U koll, naħseb sema toħroġ din l-intervista nkunu l-ħakna ħriġna l-informazzjoni ġiviri. Ma dik dik offrewna id-dalam ġiviri, Jena xsibt li konna t-nipjanawa sena diħla ma speċi bil-qalb kolla ċettajna tipo. Issa li għedin naqra fuq ir-ran ta' Mount Focus tal-ewwel album tagħna. Ta' minn indoqqu ovvjament qed naħdmu fuq xi diski ġodda wkoll għax jien kif tħalt magħhom bdejt nerġajt batt il-bejs u bdejt nikteb ukoll. Overall kienet sena produttiva ħafna spiriti għalija mużikalment eh, kolli najt tipo mużika ġdida all around. So dan, eħe, imma eħe, eh, għanna dawk il-gigs eh, pratikament. Issa waqt il-Nebular FTM ma zejn ħataqdu bend un bat. Għamil l-għali u koll, ġivir l-għali zejn. L-għali zejn. Pesta ma tkomx bend, inti. L-għali, nsibu, nsibu ħin għal-jum. Kif forsi ndunajtu għadna ma daqqejniex mużika ta' Lord Elephant. Fil-fatt minn hawn u ftit ieħor ser nitkellmu ma' membru minn dan il-band. Għalissa ser nisimgħu żewġ siltiet minn Lord Elephant, żewġ siltiet meħudin mill-split li ħareġ nhar il-Ħamsa ta' Mejju li għadda. Huwa split flimkien mal-grupp Oreon u jismu Doom Sessions Volume 8. Minnu ser nisimgħu s-silta Twilight Reflexes u Rumble, naturalment it-tnejn mill-grupp Lord Elephant. band has been uh, together as Lord Elephant since 2016, although before you were known as Randy Manrola. Can you tell us about this humble beginning and the story of the band so far? Okay, yeah, sure. So the band uh, was started by me and Leandro. Leandro Gaccione, there is the, the guitar player of the band. And um, it was kind of different from Lord Elephant because it was faster, was more, uh, you know, rock and roll, more uh, bluesy uh, stuff like that. And uh, actually, the the brother of Leandro was at the drums, so it was a, uh, a kind of a familiar situation, you know, for the band. And we had some some gigs with the the name Random Road, and we had a demo. And after that, uh, the the brother of Leandro go out from the band. We have a, a confusion time a little bit, and then uh, Tommaso Ursino, the actual drummer of uh, Lord Elephant, entered the band, and uh, he was very professional, you know, very very good with the, the drums, and. Uh, uh, we knew that we had to, to change name because the identity of the band was changed. Mm-hmm. Uh, so we came up with uh, Lord Elephant, and you know we started as a trio, and we start working on the new material, all the stuff that you can uh, uh, here on Cosmic Awakening. And what were your main influences growing up? Oh well, uh, talking for the other guys, Leandro was absolutely influenced by blues. You know the Delta blues and all the old school stuff for blues, and also for rock and metal, especially stoner band like UFO Mammoth that mm. are Italian. So you know, uh, we are we are pretty close to to them. And uh, yeah, um, Tommaso, the drummer, is a little bit older, so he has is more into ninety scene, like alternative metal or grunge or something. Uh, and me, I'm sort of the metalhead, uh, you know, of the mm-hmm. of the band. So I take, I think, uh, the, the, the energy and uh, uh, the attitude of metal in some part of the Lord Elephant too. Okay. So we, we, we try to melt these uh, different influences, and uh, you know we like what uh, the, the result is. So no, I, I think that co that combination work, works really well. It's really ah, good. Okay. Mm, was the intention from day one for your music to be instrumental with spectacular, heavy, fast jams? Uh, well, we um, we always like the um, the instrumental thing, you know, because um, it uh, it gives you the, the, the freedom with instruments to be more uh, uh more free and not caged by uh, vocal parts, you know, the chorus, the refrain, and stuff like this. Sometimes it could be a little bit uh, close in the mentality to write a song like that. We tried sometimes with vocals. I do vocals in other bands, and uh, also Leandro has a sort of blues solo project where he sings, but we don't think that fits very well with the, the, the progression, you know, of our music. So uh, we prefer to to go without vocals, free to jam, you know, free to expand a riff uh, a lot or very, very short with no vocal duties. So yeah, this is uh, a little bit our idea about it. Aktar mużika mill-grupp Lord Elephant din id-darba mill-album li kienu tawna nar l-ewwel ta' Novembru tas-sena 2021. Jismu Cosmic Awakening u s-silta li ser nisimgħu issa hija appuntu parti mit-title track, Cosmic Awakening Part One, Forsaken Slumber. Cosmic Awakening considered a concept album, and what approach did you take when composing the songs for it? Yeah, uh, consider that we um, we write all the material and arranged all the stuff in something like five years. Uh, not because we are lazy, but because we had uh, I, I, had other bands, so you know the, the time is uh, is not so much always. So you had to to face a lot of of things. But um, we have a, a lot of, time to cure the arrangements and all the details of the album, you know. And I think this is very important in the final result he has. So um, the concept uh, comes later when uh, I was thinking about the lyrics, uh, the, the, title, the title names, and the the name for the album. And I think the Cosmic Awakening is uh, a little bit like uh, mm, our Cosmic Awakening, our, our, awakening as a musical entity, and um, you know, is uh, a sort of welcome for every uh, for everyone to know us. So the the Cosmic Awakening is strictly bound to the band's uh, career, in my opinion. Um, all the titles sometimes uh, have um, uh, a sort of recall of what the track is. For example, for example, Desert Collision, in, a, in my opinion, is a sort of track that has a, an ambient part at the in the first, and then uh, as a crashing riff, you know, very heavy, uh, something like a desert that is evocated from the intro and the collision that is in the in the song after. So I like to make this uh, kind of uh, recall uh, with the titles and stuff like that with the music. And could you provide more details about the distinctive artwork uh, featured in Cosmic Awakening and even on the t shirts and other merch? Uh, the artwork uh, is made by the um, Koito Negato, that is a very talented artist that lives not, not far from us. So we liked also the idea to use an artwork made by something in the nearby, you know, known, not an unknown artist from who knows where. And uh, we are a close friend to him. He's very active in the underground scene and he made a lot of works, especially for punk hardcore and stuff like that. Mm. Band. But he liked to take uh, a slightly different uh, site for our artwork and uh, I think that the elephant on the throne, you know, is is, is uh, simply fa- perfect to, uh, uh, as a imaginary for for the band, and also the um, if you see inside all the um, artwork. Uh, that is developed in the inside you see a progression because you have the in the front the elephant and inside you have is uh, like decomposing, you know, and you you have only bones, and at the end only the throne. So this kind of progression is in, in the artwork. Uh, we, we, we really like it because you know our music is uh, uh progressive, you know, not in the in the meaning, but Do you aim to faithfully replicate the recorded tune when performing your music live, or do you tend to incorporate spontaneous jamming into the performance? Of course, we like uh, to to have a, a, free attitude to our song. So, uh, of course, yeah, we we we have some progression and stuff like that, and we we followed it. But we like in some parts where we have more free no no counting and stuff like that and uh, for example the guitar has the expanded part sometimes the bass comes out with a solo or the drum so yeah we know absolutely to re-elaborate in the live situation the the song of course mm-hmm. yeah of course you're playing nebular what should the audience anticipate from lord elephant's performance and what are your expectations from the maltese crowd well, we are very happy to play in Malta, you know, because it's, um, uh, uh, I've been there last year and I've seen it's very, that's very, very uh, nice place. Consider that a new song on the new album will call Gigantia for mm-hmm. the mm-hmm. Paleolithic stuff, you know, and I was fucking amazed by it. So I wanted to take uh, uh, the, the, emotions of the time I was there in the song, and I think it fits perfectly, perfectly. So uh, we are very happy to be there, and we'll play some songs from Cosmic Awakening, and of course from the split we had uh, later with Orion. We made a, a, version of Rumble that people is, is is really liking. So I think we'll do it and uh, who knows who knows a little bit of surprise uh, for the show uh, we'll, see. we'll, see. and and you're going to bring both al- both album the album and the split with you yeah we'll try because it's not so easy with the uh, flight mm-hmm. for the uh, weight of uh, the baggage you know stuff like that but of course we at least something or everything we'll try to to take yeah to to Nebular Fest. So uh, um... vinyl, CD, shirt, something like that. Yeah. Uh, so last question: um, What's next for Lord Elephant? Uh, we are still promoting the album, to be honest. We had uh, a very great year because um, uh, our label, Heavy Psych Sounds, um, do uh, some festivals around the world. And we had the pleasure to be in the Italian and the Swiss version and it was very very very cool very very great experience for us we had uh, an european tour with with dieter in uh, june and uh, they were amazing uh, so it was uh, another great strike for us we played with i have got something like two months ago and then nebular fest so you know it was a, a stellar year for us so we are very happy but we are working on the new album too. So we have something like half of the new album ready. Uh, things are going pretty fast. So we're hoping uh, for the next year to have uh, the, the new album. Do you have a target date for it? No, no, not really, not for the moment. No. Sorry. We, we are working free, you know, and we will see. I'll get it from Bandcamp afterwards. okay. Well, thanks very much, Eduardo. I'm, uh, Thank you for taking. Thank you, Noel, for, for the space, for the interest, and uh, we'll see. I hope very soon in uh, at Nebular Fest. Yes, we'll we'll talk to the other guys as well. Yeah, yeah, yeah, of course, of course, sure. Thank you. Bye. Thank you. Bye. bye, bye. See you, man. See you.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 Qabel ma jasal il-weekend ta' Nebular insibu event ieħor bl-isem ta' In Metal We Trust. Ser jittella' nhar is-Sibt 11 ta' Novembru naturalment hu dejjem ġewwa The Garage. Bibien jiftħu fit-tmienja u nofs u entratura hija ta' ten euros. U hemmhekk smajna waħda mill-bands, il-band Maltija, fil-fatt l-oħra ġejja mill-Italja. Intant dawk kienu Atomic Flame bil-debut single tagħhom Innocence Becomes Prey li tawna fl-ewwel ta' Mejju ta' din is-sena. Il-band l-oħra li kif għedna ġejja minn l-Italja jisimha Scala Mercalli u ġew iffurmati fl-1992 f'Marke, ġewwa l-Italja. Id-debut mode tagħhom tawulna fl-1996 u kien jismu Hellbringer, warajh tawna żewġ demos oħra fl-1999 u fl-2004. Fl-2005 imbagħad wasal id-debut full-length album tagħhom bl-isem ta' Twelfth Level. Fl-2009 imbagħad tawna t-tieni album Border Wild u t-tielet album wasal fl-2015 New Ribert. Ir-raba' full length album tagħhom tawulna nhar il-25 ta' Jannar tal-2019 u jismu Independence. U b'hekk wasalna fi tmiem din l-edizzjoni. Infakkarkom mela qabel il-weekend ta' Nebular li ser ikun is-Sibt 18 ta' Novembru insibu il, l-event bl-isem ta' In Metal We Trust is-Sibt ħdax ta' Novembru, is-Sibt li ġej, bil-band Scala Mercalli u Atomic Flame. Żewġ events ġewwa The Garage, In Metal We Trust, entratura €10, bibien jiftħu fit-tmienja u nofs. Ħanalqu bil-mużika tal-grupp Strada Merkalli minn l-album li kienu tawna fl-2016 bl-isem ta' New Rebirth. Is-silta jisima Last Leaf. Jima bħal xieħlif namel appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, naturalment u dejjem fuq l-istess stazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu,